อธิปไตยสูตร authorities พิสุทั้งหลาย อธิปไตยสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตย และ ธรรมาธิปไตย Because there are these three authorities and what three oneself has one's authority the world has one's authority and the Dhamma has one's authority ภิกษุทั้งหลายก็อัตตาทิปไตยเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เข้าอาศัยอยู่ในป่า โกนไม้ หรือเรือนบ้านก็ตาม ย่อมสำเนียก ดังนี้ว่า ก็เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรบินาบาต เสนาสนะ เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้น ก็แต่ว่า เราเป็นผู้อันความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความขับแค้นใจครอบงำแล้ว ชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ราบงำแล้ว มีทุกข์ท่วม ทับแล้วทำเสดหนอ การทำที่สุดแห่ง กอง ทุกทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏชัด แก่เราได้ ก็การที่เราจะพึงแสวงหากาม ที่เราละได้แล้ว ออกบวชเป็นบรรพชิตนั้น เป็นความเลวทรามอย่างยิ่งข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลย ธอย่อมสำเนียกว่าก็ความเพียรที่เราบรารบแล้ว จะไม่ย่อหย่อนสติที่เราเข้าไปตั้งไว้แล้ว จะไม่ลืมหลงกายสงบระงับแล้ว ไม่กระวนกระวาย จิตตั้งมั่นแล้ว มีอารมณ์เดียวดังนี้ เธอทำตนเองนั่นแหละ ให้เป็นใหญ่ แล้วละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมมันมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ อย่างนี้แหละเรียกว่าอันตาทิปไตย and what pickles is oneself as one's authority here having gone to the forest to the foot of a tree all to an empty hut a pickle reflects thus I did not go forth from the household alive into homelessness for the sake of a robe, alms food, or lounging, or for the sake of becoming this or that, but rather I immersed in both old age and death, in sorrow, lamentation, pain, dejection, and anguish I am immersed in suffering, afflicted by suffering. Perhaps an ending of this entire mass of suffering can be discerned. As one who has gone forth from the household life into homelessness, it would not be proper for me to seek out sensual pleasures, similar to or worse than those that I have discarded. Then he reflects thus energy will be aroused with me without slackening. Mindfulness will be established without confusion. My body will be tranquil without disturbance. My mind will be concentrated and one-pointed, having taken himself as his authority he abandons the unwholesome and develops the wholesome. He abandons what is blameworthy and develops what is blameless. He maintains himself in purity. This is called oneself as one's authority. ภิกษุทั้งหลายก็โลกาธิปไตยเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ มาแล้วสู่ป่า สู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตาม ย่อมสำเนียกว่า ก็เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่พระเหตุแห่งจีวรบินาบาตเสนาสนะ เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่พระเหตุแห่งความมีความไม่มีเช่นนั้น ก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจทั้งหลาย ครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้ว มีทุกข์ท่วมทับแล้วทำเสนหนอ การทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ ก็การที่เราออกบวชเป็นบรรพชิตเช่นนี้ พึงตรึกตรึกในความคิดทางการก็ดี ความคิดทางพยาบาท หรือความคิดทางเบียดเบียนก็ตาม ก็โลกสันนิวาสนี้ใหญ่โตนัก ในโลกสันนิวาสอันใหญ่โต ย่อมจะมีสมณะหรือปรามที่มีฤทธิ์มีทิพยจักสุรู้จิตของคนอื่นได้สมณะพรามเหล่านั้น ย่อมมองเห็นได้แม้แต่ที่ไกล แต่เราแม้ใกล้ ๆ ก็มองไม่เห็นท่าน และท่านย่อมรู้ชัด ซึ่งจิตด้วยจิต สมณพราหมณ์แม้เหล่านั้น ก็พึงจะรู้เราได้ดังนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ดูกุลบุตรนี่สิ เขาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตแล้ว แต่ยังเกลื่อนกล่นไปด้วยธรรมเ ที่เป็นบาปอากุศลอยู่ ถึงเทวดาที่มีฤทธิ์มีเทพยะจักสุรู้จิตของคนอื่นได้ก็มีอยู่ เทวดาเหล่านั้น ย่อมมองเห็นแม้แต่ที่ไกล ส่วนเราแม้ใกล้ก็มองไม่เห็น และท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิต เทวดาเหล่านั้นก็จะพึงรู้ได้ดังนี้ว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยดูสิเ กุลบุตรผู้นี้ เขาเป็นผู้มีศรัทธา ออกบวชเป็นบรรพชิตแล้ว และยังเกลื่อนกลนไปด้วยธรรม ที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกใจอย่างนี้ว่า ความเพียนเราจะปรารบแล้วไม่ย่อหย่อน สติจะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปตั้งไว้แล้ว ไม่ลืมหลง กายจะทำให้สงบระงับแล้ว ไม่กระวนกระวาย จิตจะทำให้ตั้งมั่น เป็นอารมณ์เดียวดังนี้ เธอทำโลกให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศล เจริญกุศลละกรรมมันมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ อย่างนี้แหละเรียกว่า โลกาทิปไตย and what because is the world as one's authority. Here, having gone to the forest, to the foot of a tree, all to an empty hut, a piku reflects thus: I did not go forth from household life into homelessness for the sake of robe, arms, food, or lounging all for the sake of becoming this or that, but rather with the thought, I am immersed in both old age and death, in sorrow, lamentation, pain, dejection, and anguish. I am immersed in suffering, afflicted by suffering, perhaps an ending to this entire mass of suffering can be discerned. As one who has gone forth from the household alive into homelessness, I might think sensual thoughts, thoughts of ill will, all thoughts of harming. But the adobe of the world is vast. In the vast adobe of the world, there are ascetics and Brahmins with psychic potency, and the divine eye, who knows the minds of others. They see things from a distance, but they are not themselves seen, even when they are close. They know the minds of other with their own mind. They would know me thus. Look at this clansman, though he has gone forth from the household life, into homelessness, out of faith, he is tarnished by bad unwholesome states. There are deities too, with psychic potency, and the divine eye, who knows the minds of others. They see even from a distance, but are not seen themselves even when closed. They too nor the minds of others with their own mind. They too would know me first. Look at this clansman, though he has gone forth from the household alive into homelessness out of faith, he is tarnished by bad unwholesome states. He then reflects thus: energy will be aroused in me without slackening. Mindfulness will be established without confusion. My body will be tranquil without disturbance. My mind will be concentrated and one-pointed. Having taken the world as his authority, he abandons the unwholesome and develops the wholesome. He abandons what is blameworthy and develops what is blameless. He maintains himself in purity. This is called the world as one's authority. ภิสุทั้งหลายก็ธรรมาธิปไตยเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ อาศัยอยู่ในป่าก็ตามโคนไม้ก็ตาม หรือเรือนว่างก็ตามย่อมสำเนียกว่า ก็เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่พระเหตแห่งจีบอลบินาบาต เสนาสนะ เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่พระเหตุแห่งความมีความไม่มีเช่นนั้น ก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพันความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความขับแค้นใจทั้งหลาย ครอบงำแล้ว ชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้ว มีทุกข์ท่วมทับแล้ว ทำเสนหนอ ความที่สุดแห่งกองทุกนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ ก็ประธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่พึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการ เป็นสิ่งที่ควรเรียกกันมาพิสูจน์ เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตัว อันวินยูชน จะพึงรู้ได้เฉพาะตน ก็เพื่อนสัพรมจารี ผู้รู้อยู่เห็นอยู่ ก็มีอยู่แล ก็และการที่เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัย อันพระผู้มีพระภาค ตรัสไว้ดีแล้วนี้ จะพึงเป็นผู้เกียจคร้านมัวเมาประมาทอย่างนี้ ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแกเราเลย ดังนี้ เธอจึงสำเนียกใจว่า ความเพียรจะเป็นสิ่งที่เราบรารบแล้ว ไม่ย่อหย่อน สติจะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปตั้งไว้แล้ว ไม่ลืมหลง กายจะเป็นสิ่งที่เราทำให้สงบระงับแล้ว ไม่กระวนกระวาย จิตจะเป็นสิ่งที่เราทำให้เป็นสมาธิ มีอารมณ์เดียว ดังนี้ เธอทำธรรมะ นั่นแหละ ให้เป็นใหญ่ แล้วละอกุศล เจริญกุศล ละ กรรมมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ปิสุทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่า ธรรมาทิปไตยปิสุทั้งหลายอธิปไตยสามอย่างเหล่านี้แหละ and what pickles is the Dhamma as one's authority. Here, having gone to the forest, to the foot of a tree, or to an empty hut, a bhikkhu reflects thus: I did not go forth from household life into homelessness for the sake of robe, arms, food, on lounging, or for the sake of becoming this or that, but rather with the thought, I am immersed in both old age and death, in sorrow, lamentation, pain, dejection, and anguish. I am immersed in suffering, afflicted by suffering. Perhaps an ending to this entire mass of suffering can be discerned. The Dhamma is well expounded by the blessed one, directly visible, immediate, inviting one to come and see, applicable, to be personally experienced by the wise. There are fellow monks of mine who knows and see, as one who has gone forth from the household life into homelessness, in this well expounded Dhamma and disciplined. It would be improper for me to be lazy and heedless. He then reflects thus energy will be aroused in me without slackening. Mindfulness will be established without disturbance. My mind will be concentrated and one-pointed. Having taken the Dhamma as his authority he abandons the unwholesome and develops the wholesome. He abandons what is blameworthy and develops what is blameless. He maintains himself in purity. This is called the Dhamma as one authority. Because these are the three authorities. ขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาปดูก่อนบุรุษ จริงหรือเท็จตัวของท่านเองย่อมจะรู้ได้แน่ผู้เจริญ ท่านสามารถที่จะทำความดีได้หนอ แต่ท่านดูหมิ่นตนเองเสียหนึ่งท่านได้ปกปิดความชั่ว ซึ่งมีอยู่ในตน ท่านนั้นซึ่งเป็นคนพาลประพฤติ ตึงตึงหย่อนหย่อนอันเทวดาและพระตถาคตย่อมเห็นได้ เพราะฉะนั้นแหละ คนที่มีตนเป็นใหญ่ ควรมีสติเที่ยวไป คนที่มีโลกเป็นใหญ่ ควรมีปัญญาและเพ่งพินิษคนที่มีธรรมเป็นใหญ่ ควรเป็นผู้ประพฤติโดยสมควรแก่ธรรมมุนีผู้มีความบากบั่นอย่างจริงจัง ย่อมจะไม่เลวลง อันหนึ่งบุคคลใดมีความเพียรข่มขีมาน ครอบงำมัจจุ ผู้ทำที่สุดเสียได้แล้ว ถูกต้องธรรมะ อันเป็นที่เส้นชาติ บุคคลเช่นนั้น ย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลก มีเมตาดี เป็นมุนี ผู้หมดความทยานอยากในธรรมทั้งปวง for one performing an evil deed. There is no place in the world called hidden. The self within you knows, O person, whether it is true or false. Indeed, sir, you the witness, despite your good self, you conceal the evil self existing within yourself. The devas and the Tathagatas see the fool acting unrighteously in the world. Therefore, one should bear mindfulness, taking oneself as authority, alert and meditative, taking the world as authority, and fare in accordance with the Dhamma, taking the Dhamma as authority truly exerting himself, a sage does not decline. Having vanished Mara, and overcome the end maker, the striver has finished with both. Such a sage, wise, a world knower, identifies with nothing at all.